par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani šajā labo ziņu raidījumā ir Ilze Džonsoni Ulubela, Ulubele uh, vadītāja jā, nu tā var teikt. Vai, vai kā jūs gribētu, kā lai piesakam jūs šajā vakarā? Nu, tā kā jūs pieteicāt, ir ļoti jauki. Uh, komanda, mums ir liela komanda, daudz darbinieku, un viņi man sauc par Ulubels mammu. <laughs> Jo es Tas esmu... ir vēl jaukāk, jā. uh, <laughs> jā, nu, tāpēc, ka gadi jau pietiekoši, un arī es esmu, mums Ulubelē uh, novembrī paliks 19 gadi. Un uh, es esmu šobrīd uh, komandā uh, no pašiem pirmsākumiem un tāpēc arī māma. Aha, nē, e, e, es domāju, jā, tas pilnīgi noteikti ir pat daudz tāds izteiksmīgāks veids, kā pieteikt sevi nevis vienkārši kā vadītāji <laughs> vai menedžeri vēl, vai citādus šāda veida um, amatus. Bet rādījumā arī klausītāji, jā, šovakar saruna ir par kaut ko, manuprāt, ļoti interesanti un varbūt tās uh, Eh, šajā raidījumā līdz šim, nu tikai otrā nedēļa ir pagājusi, eh, kopš šis raidījums labā ziņas ir, bet nedaudz arī citādāks, un iepriekš bija, manuprāt, pat ļoti smagas sarunas, gan par invaliditāti saistīts ar eh, jauniešu mobbingu un visādām šitādām tēmām, Es nezinu, vai šī ir daudz vieglāka tēma. Uh, bet manuprāt citādāka, ko man arī pilnīgi noteikti gribas, nu tā kā aktualizēt arī mūsu auditorijai, kas eh, mūsu radio uh, klausās. Un, un, protams, tas ir, tā ir biedrība dzīvnieku pansija Unubele, kas ir dibināta 2005. gadā, ja, pareizi? Jā, taisnitā. 19 gadi. Šobrīd es tā skatoties mājaslapā redzēju, ka ir vairāk kā 500 dzīvnieki, kas tiek aprūpēti, parūpēti uh, Eh, šajā centrā vai pareizi? Jā, um, nu patvērsme Ulubela, Ulubela tātad ir dzīvnieku aizsardzības organizācija, un mēs darbojamies gan likumdošanas jomā, uh, ierosinot dažādus dzīvniekiem par labu grozījumus, normatīvos aktos, bet, nu, protams, kur tad nu bez praktiskā un uh, Uh, Ulubela ir uh, jau 19 gadus atpakaļ dibināta ar domu, lai pierādītu, ka arī tāda, tāda vieta kā dzīvnieku patversme var būt humāna, uh, var būt uh, dzīvniekiem pretim nākoša un laba vieta, uh, jo mēs esam no kill, angļu valodā. No kill. No kill, jā, tas nozīmē, ka, lai gan Latvijā likums pieļauj, ja nav līdzekļi un nav iespējas dzīvnieciņas iekārtot, uh, ir tā tad, um, ir, uh, katra patversme var lemt un pēc divām nedēļām, pēc 14 dienām dzīvnieks eitanizēt. Nu, tā tad uh, ulubela tika radīta ar mērķi, lai pierādītu, ka uh, dzīvnieki nav jāiternizē. Mhm. Uh, mums līdz šim brīdim, un tā tiešām ir labā ziņa, visu šo 19 gadu laikā mēs neesam plānveidā likvidējuši nevienu dzīvnieku. Nu, protams, ir, ir bēdīgie gadījumi, kad dzīvnieks ir ļoti sasirdzis un slims, un kad uh, palaišana debesīs ir kā atvieglojums ciešanām. Uh, kādas, diemžēl, nu, nav paredzētas eh, vairumā gadījumu, kad cilvēks sasirgst. Mm -hmm. un, un, eh, protams, eh, nu, šī joma nav viegla, kā droši vien, kā jau jūs iesākumā teicāt, daudzas citas ar aprūpi saistītas jomas un lietas, un uh, laiks ir grūts un smags. Uh, cilvēkiem ir ļoti, ļoti ierobežoti, ļoti daudziem cilvēkiem ir ierobežoti līdzekļi, uh, Tāpat cilvēki sasirgst, nav iespējas vairs rūpēties par dzīvnieciņiem saviem, un arvien biežāk ir lūgumi uzņemt uh, dzīvniekus mm. patversmē, jo tieši šobrīd ir tieši šobrīd, aizvienā. jā, un tas, protams, ir skumji, un mēs mēģinam runāt un tomēr <clears throat> rast kopīgi situāciju, tādu atrisinājumu, nu, piemēram, palīdzēt ar pārtiku, ja cilvēkiem ir uh, maz naudiņas. Uh, Uh, nu, uh, es arī visus aicinu uh, uh, savus radiniekus, vismaz uh, vientuļos cilvēkus, kam ir dzīvnieki un arī, ja nav dzīvnieki, nu, nepametiet viņu slikteņu varā, nu, vismaz reizi nedēļā pazvaniet, aizbrauciet ciemos, un, un nav jau tā, ka nevar atrast risinājumu, vajag tikai darīt, tas pats attiecas uz labām kaimiņu attiecībām, uh, nu, ja jums dzīvo blakus kaimiņos kāds trūcīgāks cilvēks, uh, nevajag tā norobežoties, eh, labas kaimiņa attiecības vienmēr, kā saka, <laughs> miers baro, nemieras posta, un, un, un eh, labi kaimiņi, tas ir dubult vērīgums, un, un, un viss kaut kādu var notikt, vārtiņi var aizmirsties, un nezinu, kas var notikt, un tas, tas, ir, tas ir ļoti jauki. Bet eh, es esmu viens no tiem, jāatzīst, kurš nepārāk daudz arī zina vispār par šo dzīvnieku uh, nezinu, tiesībām, tā ir ar vienu no jom, jomām, ko pārstāvot, vai ne, bet īpaši daudz arī nezinu par pašu patvērsmi, un man šķiet, nu, tā, tā arī tāda lieta gan aktuāla šobrīd kļūst un aizvien aktuālāka par nožēlu, vai ne, bet jautājums, ko, kas manī drusku uh, tirda, uh, jūs jau tā kā teicāt, kad it kā lai, lai parādītu, kad patvērsme varbūt arī uh, ne, humāna. Ja? Kaut kā tādā veidā nodefinējāt. Bet tas, ko es gribu prasīt, ir tā motivācija, tā iedvesma, kur jūs ņēmāt, lai strādātu ar šiem dzīvniekiem. Nu, tas jau droši vien nāk katram viņa raksturā un, un karmā, nu <laughs> sauciet kā, kā gribiet, kā, nu, protams, un mūsu komandā mm, ir, ir visi cilvēki, kam uh, nu, kam tas, protams, nav, jo tas nav ļoti augsti apmaksāts darbs, tas ir ļoti grūts darbs, bet tā ir tāda misijas, misijas apziņa un nenoliekšu mums strādā uh, ar dzīvniekiem arī nu, tā, teiksim, tādi introverti cilvēki, kam mm. varbūt netik ļoti patīk komunikācija ar cilvēkiem, citiem cilvēkiem, bet viņi ir ļoti atvērti un ļoti jauki pret dzīvniekiem, un tas arī ir nu, patversmes gadījumā liels, liels pluss. Mm -hmm, jā, un, un es tā saprotu, ka šajā patvērsmē e, daudz arī brīvprātīgie, ne tikai darbinieki apmaksāti cilvēki, bet vispār brīvprātīgie ļoti daudz iesaistās. Nu, protams, nu, nav kila patvērsme, kur dzīvnieciņi Mm, tiek uzņemti nonstapā, jo mēs apkalpojam arī pašvaldības. Tātad pašvaldībām galvenā interese ir, lai dzīvnieki neklīst pie ielām un lai savainotie dzīvnieki nebūtu uz ielām, bet nu, tālāk jau mūsu rūpe kopā ar veterinārārstiem ir uh, rūpēties, lai šie dzīvnieki, kas pie mums nonāk, ir, ir labi aprūpēti, pabaroti, lai viņiem ir, ja ir kāda veselības vaina vai trauma, lai viņi saņemtu veterināro palīdzību. Nu, tas, tas, protams, viss ir ļoti svarīgi un vajadzīgi. Un, runājot par brīvprātīgiem, nu, nav jau patversme vispār nevar pastāvēt bez brīvprātīgiem. Uh, jo dzīvnieciņi ļoti dažādi ir, ir eh, tramīgi, bailīgi, no bailēm dusmīgi un eh, šādu te nu, kā mēs sakām, nu, vairumā gadījumu tie ir tādi neaudzināti suņi, uh, <laughs> tad, tad, tad, protams, šis socializācijas process, viņš ir posmiņos, ja sākumā pie kāda bailuļa tev ir vienkārši jāiet voljērā, jāpaņem kāds krēsls vai ķeblītis un jāsēž, kamēr tas dzīvnieciņš pierod, saprot, ka tu neesi nekāds briesmonis un vēl viņam tikai labu un, protams, arī pastaigas, vismaz divreiz dienā pastaigas un ar, ar darbinieku resursu 500 dzīvniekiem to visu nodrošināt gan bailīgos kaķus socializēt, gan kaķēnus, kucēnus, gan nu, tādus tramīgus suņus, nu, tur, tur ir vajadzīgs ļoti liels resurs un laiks. Bet eh, jūs rūpējaties tikai par, par māju dzīvniekiem, nu tādā ziņā eh, suņi, kaķi un, un citi šāda tipa, vai, vai arī lielāki kādi dzīvnieki, vai kā ir eh, piedošana par manu tādu nezināšanu, es gribu iztaujāt tādēļ nu, droši vien man vieglāk pateikt, kāda dzīvnieki nav bijuši Ulubalē. Nu, skaidri zinu, ka nav neviena čūska bijusi, bet, manuprāt, viss pārējais, eh, nu, gan, gan lauksaimniecības dzīvnieki ir bijuši. Nu, nu, milzīgi lielie nav bijuši, nav bijuši Jā. auņi un, un, un nav bijušas govis, bet, bet gan cūkas, gan aitas, kazas, nu, stirnas, uh, Bet, Papagaili bet... ir atlidojuši pie mums un darbiniekam nosēdās uz pleca. Ne Tas burtiskā bija... nozīmē atlidojuši? Burtiskā, jā, burtiskā nozīmē liels skaists papagāls, nezinu, kā viņš bija, no kurienes izmutis. Nu, mēs arī apkalpojam pašvaldības nu, par visiem savainotiem dzīvnieciņiem, kam jāsniedz palīdzību un, un, protams, smagākie gadījumi beidzās ar, it īpaši savvars dzīvniekiem, ar ciešanu atvieglošanu, bet ja ir cerība, mēs sadarbojamies ar, nu, ir specializējušies gan veterinārā ārste, gan, gan ir dažādi zoo, gan saudzētavas, un, piemēram, ļoti laba sadarbība mums ir ar draugu spārnu, kas atrodas pūrē. Mm -hmm. Viņi ļoti, ļoti profesionāli rūpējas par savvaļas putniem, un arī, ja ir plēsīgie putni, tad mēs sadarbojamies ar Madonas biedrību, uh, Tā kā, nu jā, sadarbībā ir spēks un viens pats tu vari maz, Uh, bet, ja tev ir daudz draugi un sadarbības partneri, tad, protams, tad tā lieta ir daudz jēdzīgāka, vienkāršāka. Tas <laughs> tā kā par labām kaimiņu attiecībām. Par labām kaimiņu attiecībām, bet tas arī vienmēr ir daudz vieglāk, kad ir, ir šī sadarbība, nekā kad viens pats mēģinu visas problēmas atrisināt galu galā. Nu, man liekas, ka mūsu gadījumā tas nemaz nebūtu iespējams, un jā, protams, mēs Um, nu, tas 2005. gadā mēs esam dibināti, bet tādu ļoti plašu, plašu darbību, un, un es pat nezinu, vai ja toreiz, 2010. gadā, kad mēs uh, iegājām lielajā Rīgas patversmē, nu, kas piederēja mhm. Rīgas pilsētā līčos, <clears throat> ja mēs... Uh, zinātu, kā, kā tas izvērsīsies, cik ļoti, ļoti daudz dzīvniekiem būs jāsniedz palīdzība, nu, laikam es stingri apdomātu, vai tas vispār ir paceļams, bet ko nu vairs, nu, <laughs> nu jau, jā, no 2010. gada tas ļoti, ļoti nopietnas uzņēmums, kur tas pamatvirziens ir palīdzības sniegšana dzīvniekiem, uh, Un, nu, tā, lai cilvēki, kas nereiz nebūtu, nav bijuši patversmē, lai to varētu saprast, kas ir dzīvnieku patversme, nu, tādās cilvēku kategorijās skatoties, tas būtu vienlaikus uh, bērndārs, skola, slimnīca, pansionāts, uh, uh, veco ļaužu aprūpas nams, nu viss, viss pilnīgi, viss vienā, <laughs> viss vienā jā, tā kā, un, un vēl, protams, eh, ļoti, ļoti būtiski ar cilvēkiem, manuprāt, ir vieglāk strādāt, jo cilvēki runā, Uh, dzīvnieki nerunā, viņi nevar pastāstīt, kas viņiem kaišs, kas viņus ir pametis vai kāda nelaime notikusi, un tāpēc ir jābūt ļoti, ļoti vērīgiem uh, jāiepraktizējas. Un, <clears throat> nu, tāpēc mums ir komanda, mums ir ārsti, mums ir ļoti, ļoti labi kopēji, kas pilnīgi jau, kā saka, ar pirmo acu skatienu daudzi, ne visi, protams, bet, nu, um, liela daļa ir tik advancēti un par to viņiem liels paldies, ka viņi ļoti ātri, mēs jau, uh, Nu, kopēji paši jau ir spējīgi noteikt jau, jau diagnozi, kas tam dzīvnieciņam Aha, varētu kaitēt. Jau, jā, jau bet tas jau ar pieredzi tā. Nu, nu, protams, izaug. tā ir liela pieredze, ļoti ilgi gadi šajā darbā. <clears throat> Bet eh, es gribu tā kā drusku arī par tām problēmām saprast, eh, kādas tad ir problēmas eh, attiecībā uz dzīvnieku labbūtību, vai, ja tā var teikt, vai ne, bet uh, minējāt par to, ka e, šī brīža situācijā daudz cilvēku vai nu nespēja vairs uzturēt šo dzīvnieku vai, vai paši ir e, kaut kādiem dēļ nespējīgi parūpēties par šiem dzīvniekiem. Tas, ko es atceros e, no bērnības, vēl bija daudz klaino, klaiņojošie dzīvnieki. Suņi, jo īpaši suņi kaķus tā varbūt tās nepiefiksē, jo uh, miermīlīgi mēdz būt darbs, <laughs> viņiem bija dažādi, bet šobrīd es to neesmu pamanījis. Bet eh, ar to es gribēju tikai mm, pajautāt, ka, kas ir tās galvenās problēmas šobrīd, kad runā par eh, rūpēm par dzīvniekiem? Vai ir kaut tā, kādas tādas? Eh? Protams, un tā pati galvenā, nu, mm, es gribētu varbūt vairāk pievērst uzmanību arī šai raidījumā atbildībai mūsu cilvēku atbildībai pret mīt dzīvniekiem, jo viņi ir radīti šai pasaulē, mhm. lai būtu ar mums kopā, lai būtu ģimenē, lai būtu draugi. Un tas laiks, kad suņus vienkārši ņēma kā, lai pildītu sargu funkcijas un piekārt ķēdē, nu tas laiks Ah, un paldies Dievam lēnām iet prom. Bet ir bet, vēl? Eh, kad jā, ir, ir atļauts, ir atļauts, bet mm. Eh, nu, burtiski pagājuši gadu sājuma arī pieņēma, ne, šogad, jā, <laughs> šogad pieņēma šo likumu pakāpenisko atteikšanos no suņu turēšanas pie ķēdes. Tas nozīmē, ka eh, vairs nedrīkst iegādāties suni ar domu, ka tu viņu turēs pie ķēdes, bet, protams, uh, nu, lai izturētos humāni pret dzīvniekiem, tie, kas tā ir turēti un nav citu iespēju, tad tie, protams, nu, ar pastaigām un visu pārējo labbūtību, bet ir atļauts arī turpmāk turēt. Bet eh, vislielākā, vislielākā, teiksim, tāda, nu, kur ļoti, ļoti gribētos eh, krasi mainīt tieši šo te atbildību, ir eh, šo te mīdzīvnieku vairošana Nu, tāda bezatbildīga vairošana no sērijas nu, manai kaķenē vai kucē gadījās. Nu, tas, ir, tas ir ļoti, ļoti viegli prātīgi, jo vienmēr jāatceras, ka uh, arī tie, kas saka, nu, lai jau vienreiz piedzemdē kaķēnus vai kucēnus, un tad es uh, savu dzīvnieciņu sterilizēšu nu, ja cilvēks ir ar tādu domu vai ar tādiem uzskatiem, tad tas, ko uh, man ļoti gribētos uzreiz viņiem pateikt, ka viņiem ir šī doma, nu, lai jau vienreiz ir tie mazuļi, vai tev būs vismaz astoņi, vai tev ir jau ieplānoti vismaz astoņi cilvēki, uh, kas uzņemsies rūpes par šiem te, uh, taviem kaķēniem vai kucēniem, jo uh, absolūti bezatbildīgi būtu situācija, kā es vispirms dzemdinu savu kaķeni vai kuci, un tikai pēc tam sāku domāt, kur tos bērnus likt. Jā. Un tas, diemžēl, ir pagaidām tāds ļoti liels, ļoti liela ikdiena, uh, Un uh, mēs Ulubalē vienmēr sakam, ja cilvēki vēršas pie mums pēc palīdzības, ka mēs palīdzēsim pirmo un pēdējo reizi. Tas nozīmē, ka visa ģimenīte, ja tikai mums ir vieta, ir arī, protams, jāgaida rindā. Visa šī te <clears throat> mamma mhm. kopā ar mazuļiem pārvācas pie mums. Tad, kad mazuļi sasnieguši jau adopcijas vecumu un viņi tiek iekārtoti, tad mēs atdodam saimniekiem kaķeni vai kuci atpakaļ sterilizētu jo eh, nu, tiešām eh, šo, šīs te eh, mazo dzīvību radīšana, nezinot, kā tu viņus iekārtos, kāda būs turpmākā dzīve, nu, tas vismaz mīdzīvnieku sakarā no nu, 21. gadsimtā nebūtu pieļaujams, jo nu, tāds vārds kā jūras skola, mm. kad cilvēki uh, nevar atrast naudu vai negrib kādu apsvērumu dēļ vai pārliecības dēļ savu dzīvnieku sterilizēt, bet ir gatavi pēc tam viņus sūtīt jūras skolā. Nu, tas uh, <laughs> mums, mums kā dzīvnieku aizsargiem liekas tāds, nu, uh, Nu, pilnīgi. Ja drusku absurds, principā. Tāds absolūts absurds, jā, un mēs kā nauki jau patversmi, protams, grūsnus dzīvniekus nesterilizējam, mēs ļaujam, nu, ja ir acīm nu, redzam, mēs ļaujam dzīvībai piedzimt un pēc tam maksimāli izdarām visus pūles, lai atrastu jaukas ģimenes un iekārtotu mazuļus. Bet, protams, arī tas nav viegli, jo cilvēks jau atnāk, viņš jau var stāstīt par sevi nezinu ko. Bet, protams, nu, mēs mēģinam arī juridiski visu šīs lietas kontrolēt un ir adopcijas līgumi, kuros ir skaidri uh, kas saka, <clears throat> ierakstīts, ka jā, mēs konstatējam, ka dzīvnieciņam, kas no mums ir ņemts, kuru mēs esam aprūpējuši, jaunajā vietā ir sliktāki apstākļi nekā pie mums, tad mēs paturam tiesības ņemt dzīvnieciņu atpakaļ. Aha, bet tas viss jau ir tik tālu izstrādāts un kad tiek regulēts arī. Nu, mēs Neatstāt mēģinām, protams, mēs nevaram to atstāt pašplūsmā, jo, piemēram, mēs jau kādus, eh, ja, ja saima to nolēma tagad, tad uh, Eh, Ulubela jau kādus gadus, sešus vismaz, eh, netur nevienu dzīvnieku, lai cik spiedīgi apstākļi patversmē pie ķēdes, un mēs arī adopcijai nedodam turēšanai pie ķēdes suņus, un ja šāda situācija tiek atklāta, mēs noteikti, noteikti veicam pārunas ar cilvēku, un ja viņš nesaprot, mēs ņemam dzīvnieku atpakaļ. No nu jā, bet... Uh Es nezinu, eh, kā jau es saku, eh, sakarā ar to, ka man nav īpaši lielas pieredzes <laughs> tieši ar tādu dzīvnieku aprūpi. Eh, man, man tas šķita, mm, es nezinu, interesanti, vai kā lai pasaka, ka tā lielākā problēma patiesībā ir pats cilvēks. Nevis dzīvnieks, vai ne? bet cilvēks ir problēma, atbildības trūkums vai viegliprātība attiecībā pret pavairošanu un, uh, Un Jā, nu, protams. Nu, kad, <laughs> ne, es par to pat nebiju aizdomājies, ja godīgi. Nu, uh, tas bezatbildības uh, bums šobrīd ir tik milzīgs, ka tiešām nu, gribētos tā, nu, tā vienkārši pateikt, ka visai šai mīļdzīvnieku vairošanai šobrīd vajadzētu noraut stopkrānu. Kā jau es teicu, ja tev nestāv rindā, uh, uz tavu fantastisko suni vai kaķeni, ko tu taisies uh, vairot un, un tur lecināt uh, uh, vesela rinda ar, ar gribētājiem, uz mazuļiem, nu, tad es teiktu, ka tas, tas ir pilnīgi vieglprātība un pat noziegums pret dzīvu radību vispirms dzemdināt un pēc tam domāt. Nu, tas tāpat kā mums cilvēkiem ar bērniem, ar, ar cilvēku jā, bērniem. Jā. Nu, tev ir jāsaprot, uh, um, Nu, tās saistības, kas saistības, būs līdznāks. atbildība, mm -hmm. kā tu spēsi izaudzināt, uh, izaudzināt uh, foršu bērnu, foršu, foršu uh, cilvēku, un tas pats ir uh, tieši tas pats arī uz no, uh, par mums, uh, kas saka, no mums atkarīgiem, atkarībām radībām. Vai ne? Nē, nu, es pilnīgi, pilnīgi piekrītu, vai ne? Tā, tā varbūt tā šādā perspektīvā mēs neesam pat aizdomājušies, jo tā vien šķiet, ka dzīvnieks parasti tiek uztverts kaut kāds no nu, zemāks un, un kaut kādā ziņā uh, nu, pakļautībā jau, un tā tālāk. Nu, mums jau civilikumā dzīvnieks vēl ir manta. Nu man, jā, tieši jā, tas, tas laikam, ir, jā, bija, ko meklēju, tas, kad, jā, jo tā attieksme bieži vien mēdz būt ir tieši tā. Jā, bet, nu, manuprāt, kā arī Ulubela un citas dzīvnieku aizsardzības organizācijas pietiekoši daudz dara, lai šo te domāšanas veidu mainītu un, uh, Un pat cik raidījums ir par labām <laughs> ziņām, tad arī gribās tā kā ieteikt un, un eh, nekautrēties. Ja, piemēram, jūs zinat, ka jūs negribat eh, savam mīdzīvniekam, no nu, sieviešu kārtas mīdzīvniekam pēcnācējus, jūs negribat, lai jums gadās. Uh, jo dzīvnieks ir dzīvnieks, viņš var izlekt pa logu, iz, izlīst pa kaut kādu um, sētā caurumu vai atstātiem vārtiņiem, un tad tiešām gadās, bet un ja nav naudiņas, lai uh, dzīvnieku sterilizētu, tad uh, mums ir ļoti daudz dzīvnieku aizsardzības organizācijas. Vajag paskatīties savā novadā tuvāko un nevajag kautrēties un vajag lūgt palīdzību. Uh, tieši, nu, lai sterilizētu dzīvniekus, jo es tiešām neesmu dzirdējusi, kā dzīvnieku aizsardzības organizācijas kādam, kas lūdz palīdzību, man trūkst līdzekļu, lai es dzīvnieku sterilizētu, kā atteikt status. Mm -hmm. nu, mhm. tāpat, ja ir, mhm. piemēram, maznodrošināti cilvēki, daudzi nu, pensijas vecuma cilvēki, ka viņa dzīvnieks ir ļoti mīļš un viņš, piemēram, ir sasirdzis, nu, veterinārās izmaksas šobrīd ir kosmiskas. No, nu, jā. Ārstēt dzīvnieku no, jā. ir dārgāk kā pašam aiziet pie ārsta. Arī tad uh, vajag, vajag lūgt palīdzību dzīvnieku aizsardzības organizācijām, nevajag, nevajag kautrēties, nevajag norobežoties. Nu jā, varbūt tās viņiem ir baili tiem cilvēkiem, ā, nevaru atļauties pilnīgi visu, kā gribētos, un līdz ar to baidos lūgt to palīdzību, lai neatņem, jo negribu atdot arī. Nu, eh, cilvēki ir dažādi, organizācijas ir dažādas, nu vajag zvanīt uz vairākām, protams, un, un par, to, par to līdzekļu daudzumu mm, pastāv tāds mīts, ka uh, Um, mītdzīvnieks tā ir luksus, luksus lieta, un ja tev nav līdzekļi, tu viņu nevar atļauties, bet, nu, jāsaprot, ka uh, ļoti daudzi uh, gados veci cilvēki, viņiem, piemēram, viņa kaķīts vai sunīts ir, var teikt, vienīgais draugs un atsraugs, Jā. Mm -hmm. Un, ja kādreiz šīs izmaksas un barības un visas veterinārijas nebija tik dārgas, tad tagad tas ir uzlicis kosmosā. Uh, Un, un eh, vēlreiz saku, nevajag, nevajag kautrēties, vajag lūgt palīdzību radiem, draugiem, kaimiņiem. Mums ir vairāk gadījumu bijuši, ka kaimiņi zvana, ka blakus ir vecāks kungs vai kundze, vai mēs varētu, piemēram, palīdzēt ar to pašu sterilizāciju. Nu, tagad ir arī mhm. visi satraukušies, jo arī kaķi ir jāčipē, jāreģistrē. Uh, nu, no vienas puses tas ir ļoti Jā. labi, jo, ja notiek nelaime un kaķītis, piemēram, ir izkritis pa logu vai nu, nokritis no balkona un uh, viņš ir savainots, tad mēs šādā uh, nu, veidā noskanējot čipiņu ļoti ātri varam atrast saimnieku. Aha, palīdzēt. Tur arī jā. būs praktisks eh, labums no šī procesa. Jā, protams, protams, jo, kā es saku, dzīvnieki nerunā, viņi nevar pateikt, no kura balkona es esmu nolecis vai <laughs> izkritis. Un... nu, tieši tā ejam mazā muzikālā pauzītē atpūsties un tad, tad tiešām atgriežamies un par to labo. Varbūt tās par to, nezinu, mentalitātes vai kultūras maiņu arī cil, cilvēku vidū par atbildības un, un, un viegliprātību, par atbildības celšanu un, un, un atkal viegliprātības tādu uh, atteikšanos no viegli prātīgas attieksmes, bet tas jau pēc muzikālās pauzes arī jūs rādījumā arī klausītāji, ja vēlaties uzdot jautājumus vai varbūt tās padalīties ar kādu no savām pieredzēm, droši rakstiet īziņas 266 77 272 vai zvaniet ēterā uz studiju 679 691 3 viens pēc mirklīša esam atpakaļ un turpinam šo sarunu par dzīvnieku aizsardzību ar uh, Ulubela uh, eh, patversmes, ne biedrības patiesi, te lielāka organiza organizācija kā tikai patversmes, saprotu. Patversme ir daļa no mūsu Daļa darbiņa. no, jā. Ulubele uh, mammu. <laughs> well, I called your name a long time ago And you sprung a well from a heart of stone. But I was careful then what I let you see. Only thought you wanted the best of me. The less I trust you, the less I grow. The more you love me, the more I know. I don't have to be afraid to show all of me, all of me. Where this hurt, you show me what how kindness can move. Where there's fear deep inside, I won't run, I won't hide. I'll give you all of me so that you can see every broken piece and open up my whole heart and love you with my whole heart. So I'm ready now, gonna let you in all the way to the sky beneath my skin my The less I trust you, the less I grow. The more you love me, the more I know. I don't have to be afraid to show all of me, all of me, where this hurting. Oh with the sorrow and shame, enter into the pain where there's hurting. You show me what healing can do. Where there's hatred, you show me how kindness can move. Where there's fear deep inside, I won't run, I won't hide. I'll give you all of me so that you can see every broken piece and open up my. dienām, vakar labvakar, varbūt tās labdien, atkarībā no tā, kurā brīdī, kurā laikā um, jūs mūs atrodat, vai YouTube vai šeit ēterā, rādījumā arī ēterā arhīvos, bet uh, esam atpakaļ labajās ziņās un kopā ar Ulubele mammu Ilzi Džonsoni sarunājamies par uh, dzīvnieku nu, kopumā tādu aizsardzību, labbūtību un uh, cilvēku atbildība, cik es saprotu, kā viena no lielākajiem izaicinājumiem tieši dzīvnieku aprūpē, bet eh, negribas palikt tikai pie tā negatīvā un, un uzdot varbūt tās tādu nedaudz jau, nezinu, eksistenciālāku jautājumu par to, kā mainīt, eh, kā mainīt mentalitāti, kultūru eh, attiecībā uz dzīvniekiem, uz dzīvnieku aprūpu, uz dzīvnieku iegādu, uz nu, visu to, kas saistīts ar dzīvniekiem, uh, Nu, kas to nezinu, varbūt tas ir kopumā, jo, manuprāt, šī attieksme pret dzīvniekiem raksturo vispārīgo tādu kultūru mūsu sabiedrībā, vai tā nē, vai tā, tā gluži nevarētu teikt? Nu, pilnīgi noteikti tā var teikt, jo nu, valsts, kas labi rūpējas par saviem cilvēkbērniem, veciem cilvēkiem un mīrdzīvniekiem, kas ir radīti mūsu priekam un, un kā kompaņoni. Uh, tas, protams, nu, liecina arī par tādu empātijas kultūras līmeni un uh, mēs arī šai ziņā mm, darbojamies un ļoti, ļoti mm, manuprāt, tālu esam tikuši, pateicoties mūsu komandai. Mums ir burvīgi cilvēki, kas tieši attīst šo virzienu. Uh, Mēs taisām jau daudzus gadus vasarā bērniem nometnes, kas saucās Ulubels cilvēcības skoliņa. Aha. Jā, jo <clears throat> droši vien visi vecāki, kam ir bērni, ir izgājuši cauri tai nu, uh, mazo pūkainīšu gribēšanai. Mammu, tēti, gribu kaķīti, sunīti, pelīti vai trusīti un uh, Un mūsuprāt, šis ir ļoti, ļoti labs veids, ka tev nav tikai tāda virtuālā pieredze, tur skatoties tur YouTube rullīšas vai tik tā kā skaistus jociņus par zvēriņiem, jā, jā. bet, ka tu atbrauc uz patversmi, tev ir nodarbības, tev ir teorija, tev tu pats tiec klāt dzīvniekiem, tev ir jātīra arī kaķiem kastas, tev ir jāvāc suņu voljēri, tu vari pastaidzināt miermīlīgākos sunīšus, tu vari uh, palasīt kaķiem priekšā pasakas vai teikas. Mēs pat tādas, man, nu, mums ir cilvēcības skoliņa bērniem no 6 līdz 13 gadiem. Aha. Kāpēc līdz 13? Tāpēc, ka no 14 gadiem tas jau ir liels cilvēks, jau patstāvīgs, un ja ir vecāku atļauju, var kļūt par uh, ulubels brīvprātīgo, un vairs nav tā auklēšanās, jo ar maziem bērniem, protams, tur ir drošību, uzmanību. Nu, jā, un, un kas ir burvīgākais pēc šām te skoliņām, ka vecāki ir tikpat priecīgi kā bērni, jo kā viņi pēc tam brauc un tā atpakaļ, atpakaļ saita, ka viņi stāsta, nu, cik bērni ir, ir pavisam, pavisam savādāk skatās tagad uz to, uh, uh, mīdzīvnieku iegāde, mm. viņi saprot, ka tā ir liela atbildība, viņi saprot jau praksē redzējuši, uh, kas ir patvērsme, kāpēc ir patvērsme un ka viņi diemžēl nav tikai uh, tāpēc, kas būtu tas tā galvenā patversmes misija, nu, ja aiziet viņu sev, lai vientuļs cilvēkus, un nav radinieki, nu, lai nelikvidētu dzīvnieku, tad uh, uzņem patversmē un meklē jaunu, jaunu ģimeni tam dzīvniekam, bet tieši šī ta bezatbildība, nu, uh, gribu, gribu maziņu, neko nesaprotu, uh, izrādās uh, gribu atbraukt, gribu baltu kaķēnu, kāpēc baltu, nu, mums viņš piestāvēs pie dīvāna, <laughs> Nu, jā, un izrādās, ka viņš tomēr ēd, un, un, un ja ir kucēns, tad aktu dieviņu viņš ir divreiz dienā vismaz jāved ārā. Un, un, un um, nu, tādas, tādas, um, jā, patversmē tieši mēs e, uzskatām, ka nu, šo pasauli var e, mainīt lēnām un tikai izglītojot, un vislabāk to darīt ar jauno paudzi, jo, nu, ir, eh, ir arī ļoti daudz jauki un brīnišķīgi empātiski pieauguši cilvēki, bet diemžēl mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz vēl tādi, kas uzskatā dzīvnieku par, nu, kas tad tas tikai suns vai kaķis, nu, nu kā mantu. Un, protams, šais gadījumos, nu, mm, tu saproti, ka tu, mm, mm nu, tev nav tik daudz laiks, tu nekad nepārtaisīsi to cilvēku, un mums ir tāds teiciens ulubalē, nu, te jau nav, nav vispār jēga runāt, labi ņemam to suni vai kaķi atpakaļ, vai, ja ir atbraucis un tur kaut ko stāst, nu, uh, vienkārši gribās neko neteikt, eh, nu, <laughs> paņemt pannu un vienkārši ievilkt pausi. Bet, nu, protams, Tā mēs... būtu tāda kārtīga, smagā cilvēcības skola. <laughs> Jā, nu, protams, mēs esam likuma paklausīgi un neko tādu nedarām praksē, bet, nu, nodomājam, gan ir gadījumi tādi, ka tiešām, bet ar eh, jauniešiem, bērniem mums ļoti, ļoti liela cerība. Bet, eh, bet es tā ļoti mīļu un, un, un ļoti, nu, tiešām jēgpilni izklaust cilvēcības skola, uh, Un jā, ar mazajiem var tā izdarīt, bet, bet ko darīt, eh, ja nevar pannu ar pieaugušiem pielietot, tad ko var darīt ar pieaugušiem, jo viņi jau, viņi būs tie, kuri beigu beigās pieņems to lēmumu, arī ja tas ir saistīts ar bērnu vai iegādāties to suni, kaķi vai kādu citu dzīvnieku. Uh, Ko var, ko var darīt ar pieaugušiem? Nu, ar pieaugušiem, ko mēs darām, rakstām, un tāpēc nu, vismaz nedēļā divus, trīs iesniegumus uzraugošām iestādēm, kur tu saproti, kā nu, ir, ir pilnīgi, pilnīgi greizi un nepareizi, tiek aprūpēt dzīvnieks vai pat mocīts vai cietsirdīgi izturēšanās. Nu, protams, tie ir iesniegumi, kuri uh, Ļoti bieži ir atteikumi, bet šobrīd arī tā situācija nedaudz mainās, bet nu, tas, protams, tas, protams, ir ļoti ilgi un ļoti bieži ir tā, ka mums tā mm, valsts ierēdnieciskā mašinērija ir tik ļoti, ļoti smagnēja un birokrātiska, ka kādreiz pat ir tā, ka mēs saprotam, ka nu, mēs jau rakstīsim, protams, un rakstām, bet uh, pirmām kārtām ir jāglāb dzīvnieks. Ja tu mm. redzi, ka tie apstākļi ir slikti, tad kamēr uz to, aiz, uz to vietu aizbrauks kāds ierēdnis vai ļoti, ļoti noslogotie policijas darbinieki, tu zaudēs laiku, un ja mēs runājam par tādiem, nu, neģēlīgiem cilvēkiem, tad viņi uh, uh, lielā mērā savu bravūru izlai, izrāda tikai pret vājākiem, nu kāda arī viennozīmīgi ir no viņiem atkarīgie dzīvnieki, un tāpēc pats pirmais mūsu dzīvnieku aizsargu uzdevums ir izdarīt visu, lai šis dzīvnieks būtu drošībā un tad rakstīt papīrus. Jo ja ir otrādi, nu tad, tad tas dzīvnieks drošībā iespējams nenonāks laicīgi un, un tādiem neģēliem nav dzīvnieks, nav problēma. Nu, viņi iz, izdomā veidu, kā tikt vaļā vai... Bet vai... ir tādi cilvēki, nu, kur tiešām nu, nežēlīgi izturas kaut kādu iemeslu dēļ vai, Protams. vai saprotamu iemeslu dēļ. Nu, es atceros par zirgiem, mums bija vairāk kārtēji, turklāt tādi stāsti, nu, kad pilnīgi kā vispār cilvēks kaut kam, līdz kaut kam tādam varēja aizdomāties. Nu jā, un te nu, tādu, varbūt tādu, um, nu, tādu ļoti, kā saka, cietsieržu, kas tādi jau ir, nu, varbūt tie nebūtu tā pārsvarā, bet pašlaik ir ļoti, ļoti liela problēma, arvien vairāk sabiedrības daļa, viņai ir mentāls problēmas, mentāls veselības problēmas un arī uh, diemžēl ļoti daudz ir atkarīgie no dažādām vielām, un tas jau, protams, nu, cilvēks mm, ļoti ātri var noripot no tās savas labklājības, kurā viņš ir bijis pa kalniņu lejā, un diemžēl cieši mm. arī, mm. cieši arī visi, kas ir apkārt, gan ģimenes locekļi, gan mīļdzīvnieki. Tā ir, tā ir šobrīd tāda ļoti, ļoti uh, Ah, liela aktualitāte un ir cilvēki, jā, mums zvana gan policijas, gan, gan mediķis zvana, kā cilvēks ir aizvests uz dažādām, gan ārstniecības, gan citādām iestādēm un eh, ir jāpalīdz mm. šiem te dzīvniekiem. Bet eh, tagad klausoties, man tiešām tā vien šķiet, ka eh, tieši šī attieksme pret dzīvniekiem kaut kā raksturo kopīgo tādu uh, kultūru vai tās nēsamību uh, sabiedrībā, mani, un diagnosticē savā ziņā uh, arī mūsu sabiedrību uh, šai, šai gadījumā šeit Latvijā. Jā, nu noteikti, un, protams, mīdzīvnieks mājā tas ir ļoti populāri, un, un es pat teiktu, ģimenēs ar bērniem tas ir, tas ir man pat liekas, ka noteikti vajag vajag ņemt mīdzīvnieku, varbūt ne uzreiz suni, varbūt nu, kādu mazāku mīdzīvnieku. Mums ir gan pundurtrusīši, gan kaķi, kur varbūt nav tik liela, tik liela tā, nu, piemēram, nav jāiet ārā staidzināt, jo, bet, bet mīdzīvnieks ģimenē tas vismaz maziem bērniem no mazotnes iemāca uh, ļoti lielu tādu atbildības sajūtu, un it sevišķi jā, sadal šos pienākumus, kas ir jādara, un, un mums ir arī um, no nu, tādi ļoti daudz gadījumi, ka cilvēks, kad viņš jau ir pieaudzis, viņam ir pār 30 gadiem, un viņš atbrauc tik laimīgs, ka nu, viņam ir šī trauma, ka bērnībā nu, vecāki neļāva Mm. Viņš izaudzis ir bez miedzīvniekiem, un tagad viņš ir tik laimīgs, ka viņš pats tagad jau atbild par savu dzīvi un var paņemt miedzīvnieku mājās. Un ļoti priecē arī mm, jaunie pāri, jaunieši, kas, piemēram, atbrauc, viņi vēl nav gatavi mm, savam bērniņam, uh, bet viņi mācās un viņi, piemēram, grib pārbaudīt savas attiecības un uzņemties rūpes un adaptē kaķi. <laughs> Jā, vai arī... pārbaudīt attiecības, jā, tas man patīk. <laughs> jā, vai arī kļūst par brīvprātīgiem un izauklē kādus mazus kaķēnus, kas ir ļoti, ļoti liels pārbaudījums, bet, nu, tas ir, kaķi auga ļoti ātri un, piemēram, uh, izbarot eh, mazu skaķēnus no pudelītes, kur tev ir jāceļās ik pa trīs stundām, nu tas arī ir tāds pārbaudījums gan attiecībām, gan cik tu, cik tu esi gatavs nopietni jau tālāk savam ģimenes pieaugumam. Nu jā, tas liek aizdomāties. Vai liek, arī ņem, notiek. piemēram, ir ļoti atbildīgi jaunieši, viņi zina, ka viņi var, eh, nu, viņi ir izplānojuši savu dzīvi uz priekšu, nu, kāds piecus gadus, bet ne, uh, 15 un vairāk, un viņi atbrauc, piemēram, pie mums uz patversmi un saka, nu, uh, mēs labprāt paņemtu senioru, kaķi senioru, nu, kas ir gados uh mhm, -huh, mhm. vecāks uh -huh. vai sunīti, uh, jo mums burvīgi palīdz arī Sofija fonds, mums, ja cilvēki adaptē seniorus, gan pensionāri ļoti priecīgi, jo visus jau baida tās veterinārās izmaksas, tad tomēr ir tāds drošības pilvens, no, nu jā. ja dzīvnieks sasirgs, tad ir bezmaksas, bezmaksas medicīnas kā aprūpe 250 eiro gadā, mm. nu, tas tomēr ir liels atspērts. Jā, jā, jā, pilnīgi noteikti. Mūsu raidījums iet uz beigām, bet vēl viena īziņa ir ienākusi, kas prasa ļoti praktiski praktisku jautājumu, un tā vērts, lai uz to arī atbildētu. Kā rīkoties, ja redzu, ka kāds vardarbīgi izturas pret dzīvnieku? Nu, noteikti ir jāzvana, jāzvana pašvaldības policijai, jo pašvaldības policijas visu kūrē, ja ir ārkārtas situācija, tad, nu, nezina telefons, tad 112, kaut vai tas glābšanas disp, uh, dienests un, un uh, ko es noteikti vēl ieteiktu, nu, ja, protams, vajag pārbaudīt savas iespējas un gluži mesties pa vidu nevajag, bet ja tik vien ir iespēja novērst šo te nu, tādu cietsirdību vai ko vajag rīkoties un ja nevar, tad kamēr atbra, atbrauc palīgā uh, vai nu policija, nu, kāds atbildīgais dienests. Es ieteiktu noteikti, nu, tagad vairumam ir viedtālruņi, vajag filmēt situāciju. Uh, un, jo tas, lai gan neskaitās pierādījums tiesā, bet tomēr nu, tā, tā situācijas fiksēšana video ir ļoti, ļoti svarīga. Būtiski, tā kā tagad zinām arī, kā rīkoties. Sirsnīgs paldies par šo sarunu! Jums paldies! Ļoti īsi, varbūt tās vēl kādreiz vajag atkārtot, jo es saprotu, ka tur vēl daudz par ko varētu runāt. Bet man šķiet tā viena mācība, ko, ko es šobrīd klausoties tā ņemu, jā, man patika tā cilvēcības skola, un ja nepalīdz, tad uh, soda mēri, <laughs> ir jāpieņem, pieļauj, ka, pieļauj, ka tas jau arī visādos formātos jā, notiek. Uh, bet varbūt tās vairāk tādu cilvēcības skolu vietu nu, cilvēcības skolām atrast un, un ne tikai bērniem, bet ar pieaugušiem, kur mēs varam pārmācīties no jauna, varbūt tās kā nu, izturēties pret dzīvniekiem un galu galā arī nu, līdz ar to vienam pret otru. Nu, es domāju, ka kļūstot par ulubēls brīvprātīgo, uh, kas ir jau pieaudzis cilvēks, uh, Ah, ja ir, ir tā kā ah, divi vienā, ir labums gan brīvprātīgajam, piemēram, ja viņš pats savu dzīves veida dēļ nevar turēt mājās dzīvniekus, viņš var braukt uz savu tuvāko patversmu palīgā, ah, šādā veidā gūstot gandarījumu, ka tu esi ļoti kādam palīdzējis, un, protams, patversmes ir ļoti, ļoti priecīgs par uh, labiem, labiem brīvprātīgiem, kas velta laiku un tādā veidā var gan socializēt dzīvniekus, gan drusiņi atvieglot kopēju soli. Nu, tā kā rādam arī klausītāji, ja neuzrāda jau kā brīvprātīgie, tad varbūt tā šeit ir iespēja izmantot un darīt kaut, kā, kaut ko labu kādam un sabiedrībai kopumā. Mm. Nu, jā, un tur, eh, protams, ir ehm, jāiziet brīvprātīgu apmācību. Tās ir eh, trīs stundas. Eh, divreiz mēnesī mēs rīkojam sestdienās tādus un var kļūt par brīvprātīgo un zināt visu par ulubeles kārtību un braukt. Un brīvprātīgā darba būtība un, un burvība jau ir tā, ka tu vari darīt un tu vari arī nedarīt. Tas tev <laughs> neuzliek nekādus pienākumus, tā kā tiešām laipni gaidīti un mājaslapā var redzēt ulubela.org, var redzēt visus pieteikšanās laikus un mēs tikai priecīgi. Sirsnīgs paldies! Ne, nav īziņa. Eh, sirsnīgs paldies! Eh, paldies Unubeles mammai <laughs> Ilzei! Un arī jums, rādījumā arī klausītāji, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos jau nākošajā raidījumā labās ziņas.